fad, fad, fadileta i vrijednosti e, bra, brakova kako islam znači potiče na to e, kao da je to jedan od sunneta Allahovi koji znači odredio da u svemu što je stvorio znači postoji azvađ postoji znači e, parovi tako i Allahovi vjerovijesnika i sunnet najboljeg najdobranih poslanika Muhammeda Mustafa s.a.v. također ista novog, novog mjesta znači postiče na ovaj brak i Allah uđešen i implement u svojoj knjizi i sam Rasul s.a.v. pravi od nas da se ženimo i da je son znači na sudnjem danu ponositi našom brojnošću postičući na vrijednost na sam sklapanje braka Rasul Sam izrekao mnogo hadisa u kojima pohvaljuje pohvaljuje i postiče na brak i smatra i preporučuje da je znači vjerniku najbolja pomoć vjerniku muslimanu a isto tako vjernici muslimanki najbolja pomoć na ovom svijetu svakako dobar partner vjerniku, znači dobra supruga vjernica. Ma stafade mu'minu bade takva Allahi azza wa djel, hajren lehu min zauđatin saliha. Nije se koristio vjernik nakon bogobojaznosti, takvaluka, sa ičim, znači kao što se koristio i kao što koristi ima od svoje dobre supruge. Također, od najvjerniji posjet koji vjernik na ovom, u životu na ovom svijetu može imati jeste وَزَوْجَتُمْ مِلَتُمْ تُعِنُهُ عَلَى imani Supruga vjernica koja pomaže svome suprugu, znači, u njegovu imanu. Isto tako u samom braku, kao smo već spomenuli, znači, u tome je opstanak ovoga umeta i time se svakako resno zauzeti, e, ponosit će se nam na sudjem danu sa mnoštom naše, naše brojnosti, zbog toga je, znači, i rekao, tenakehu tukfiru ženite se i množite se pa im mu kasi u bitu umen je u melki jame jer se ja s vašom bodom brojiš na sunje danu ponositi pred drugim poslanicima pa jedino u brakom se može obezbijeti kontinuitet znači kontinuitet ljudskog roda a svakako to je veoma važno za uzmane i od strateškog interesa jeste znači mnoštvo potomstva mnoštvo potomstva također time će znači, vjernik i musliman čuva sebe od šeitana. A tako i vjernica muslimanka. Zato je nazvan onaj koji je u braku muhsanom kao zaštićenim okruženim bedemima i zidinama. Otuda znači mnogi od prvih generacija muslimana znači smatrali su brak pa makar znači čovjek ostalo malo života smatrali su sunnetom i va veoma važnom stvari. Otac spomnio da Blahim Masuda je rekao kad bi znao da mi ostalo samo 10 dana života oženio bi se ako bi imao mogućnosti, kaže, bojeći se fitne i bojeći se znači da, da, da šetan ne me zavede i ne, znači ne, ne govori kakav grije. Spomenuli smo, draga braća i uvažene sestre, prošli put, neka glavna osnovna, znači prava supruga kod njihovi, kod njihovi supruga, prava muževa kod njihovi supruga. Pa prvo od tih prava, kazali smo, jeste lijepa pokornost, da bude poslušna. Također, kazali smo tim prava jeste da lijepo se prema njemu opodi i uzvrati mu zahvalnošću na sve ono dobro što čini prema njoj, znači i prizna, znači svakako e, njegovo lijepo opođen ili ono što dobra učini njoj. Isto tako kazali smo da ne, ne uskrati mu, znači e, da mu ne uskrati, znači odazivanje u postelju kada zatraži to je njegovo pravo koje je znači mnogim hadisima podcrtano. Također, od ovih prava kazali smo da iz njegove kuće ne iznosi ništa, kažu, od onoga što je njegovo vlasništvo bez njegovog izuna. Ne daje nikome ništa bez njegovog izuna. To pa makro se radilo sadaki. Da čuva, znači, njegove intime tajne ili ono što je, znači, što se dešava u, njego, u kući njenoga supruga, čak i nakon njegove smrti, znači, da to ne iznosi na, ja, e, među svijet, jer to je, znači, od dužnosti da se sačuva. Također kazali smo od ovih obaveza i dužnosti supruge prema njemu mužu jeste da ne dozvoljava da uđe u njegovu kuću niko osim znači koga on voli da da uđe, znači da mu ulazi u kuću, da mora bi u njoj ili da ne dopušta osoba koju on znači ne voli da ulazi u njegovu kuću. Također da isto tako ne pretjeruje svojim zahtjevima, znači i ne opterećuje svoga muža preko, znači preko jedno preko onoga što on može podnijeti da znači bude umjerena i skromna po pitanju toga, da čuvaj svoj jezik, da se ne uzdiže i ne oholi nad njim, da ga ne vrijeđa ni uznamirava, također isto tako da, znači, sa njegovim netkom ne raspolaže, nego da ga čuva, znači, ne raspolaže, znači, mimo njegovog znanja, nego da ga čuva, znači, pazi, unapređuje, da se lijepo obhodi, također kazali smo prema članova njegove porodice, znači, njegovim roditeljima i rođacima, bližnjim, jer u tome je svakako znači i vid poštovanja prema njenom mužu. Večera sa lavom pomoći njegovom imeću govor znači u ovom drugom dijelu znači obaveza obaveza znači prava i međusobnih obaveza među supružnicima. Kao što znači kao što islam nalaže nalaže znači supruga da lijepo se opere prema svojim muževima i njima muževima daje znači određena prava isto tako i supruge njihove znači imaju i obaveze njihove muževa znači obaveze prema njima pa prvo od tih prava koje je dato a koje recimo nije dato muževa jeste pravo na mehr ili vjenčani dar svakako ovo se ugraja u ljepote vjere islama jer time je islam dao znači prednost ženi kao kao jednom od znači od bračnih drugova, poštujući njem znači slabost, dao je pravo znači koje je povr iznad prava muškarca. Jer u predislamsko doba, znači prije pojave islama, a, ženama se inače nije dalo pravo ni na nasljedstvo, a kamo ni na nehr. Znači, pa, ovo znači nije bilo poznato prije islama. A ovo je svoje vrsta, znači sigurno žene. Znači, žene nisu imale pravo da raspolažu apsolutno imetom, nego su čak one same bile predmetne da budu sljeđivanje pa islam znači dozvolio ženi da znači posjeduje tri tri svega imetak kao muškarac znači da nasljeduje slobodno svog znači svog roditelja i da ima pravo da nasledi znači određenje počinje imetka a isto tako dao je ovo pravo znači da Znači prvo od ovih prava jeste pravo mehra. Pa je islam dao znači ženama pravo na mehr što nije dato muškarcima. Svakako zbog kodnosti žena znači u preislamskom predislamskom periodu jer njima nije dato bilo pravo na raspolaganje i metkom niti je bilo dato pravo znači da poslije višta od imetka. Nego su same one bile predmetom nasljeđivanja od strane muškarca koji su uzetirali njihova prava. Pa je Allah uzviše naredio znači u suri An-Nisa da muškarci daju svoj sura ženama znači pa atun nisa sadqatihin nihla fa intibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a idajte ženama njihove vjenčane darove znači e, dragog srca znači bez bez da to vam bude krivo ili, ili da se tome protivite ako vam nešto ono od toga popane znači dobrovoljno vi to koristite ili jedite znači ugodno i prijatno pa je ovaj znači mehr propisan kao obaveza znači koji muškarac mora prilikom znači prilikom sklapanja braka znači mora obaveza se na njega znači da će ga dati isplatiti svakako ovo davanje mehra je dužnost muškarca prema ženi a to je ono što Allah uzvišnji spominje u 34. ajetu znači sura Nisa ar-rijalu qawamuna 'ala nisa muškarci su oni koji se brinu nad ženama. Bima fadbala Allahu ba'dahum ala ba'd, zbog onoga što je Allah jedne na drugima odlikovao, u bima antaku min Allahim, i zbog toga što oni svoje imetke, znači, udjeljuju. Svakako, znači, sa time, znači, oni sami izdržavaju ili, uh, ili znači, sami troše na svoje supruge i duži su, znači, time ih i vjera obavezuje, znači, da, da se brinu o njihovom izdržavanju, o, o obavezama, znači, i troškovima izdržavanja vezanih za stanovanje, hranu, odjeću i ostalo, njih i njihove djece. Znači to je obaveza svakako muškaraca, a obaveza isto kao ovog znači samog vjenčanog dara ili mehra. S druge strane, Rasul Zemlju upozorio je na one muškarce koji eventualno pronevjere, znači li oživio se s nekom ženom, znači, a namjera im da ne isplate taj mehr, zaprijetio im da će susjeti Allah uzvišno kao, kao oni koji su, znači, bespravno ohalali sebi ono što Allah uzviše zabranio. Pa kaže da su sa Losrem u prvi koji bliži Tabarani, a čiji su znači prenosioci sikat, vjerodostojni, Ejuma ređu im te zavuđe im ala ma kalli min mehrim koji god se mu ženom. Svejedno da li taj, znači, i imetak koji je određen kao nekom bio malen ili velik, je u njegovoj namjeri nije bilo da je ispušte, da je da njegovno, njeno pravo da isplati taj mehr, nego da je prevari, pa umre takav, a nije joj, kaže, isplatio njeno pravo, susreće Allah uzvišno na sudnjem danu, a kaže, on će biti zinalučar. Znači, njemu će se, znači, računati kao da je učinio zinaluk. Kao da je učinio zinaluk. Svakako, od važnost je ovoga mehra jeste i to što islam nije mu odredio znači njegovu ni najmanju ni najveću znači količinu nego znači vraća se to na urf na urf jer rečeno znači spomenuto u kur'anskom ajetu kimpar ova riječ koja znači u arabskom jeziku nema znači odnose na ogroman veliki metak znači nema granice, znači ograničenja, znači sa nekom određenom gornjom granicom, pa zbog toga znači svakako dato je pravo da znači žena uzme mehr svakako koliko znači doliko je, mada se znači ne preporučuje da to bude znači da se pretjeruje sa tim. Pa su znači svakako ovaj mehr ostavlja znači ženama kao njihovo jedno od njihovih prava u zamjenu ili u, znači e, zbog toga što će znači muškarac imati pravo znači da živi sa njom bračnim životom da sa njom živi bračnim životom. Spomnje se od Amra ibn Rabira, jedna žena iz plemena Benu Fazare, koji, koji je bio visine dvije papuče ili dvije na nule. Pa je upitao nju Resul sa osam, kaže, a raditi a nefsiki o maliki bina alejn, zar si doista zadovoljna, znači, da, znači, mehr tvoj bude samo dvije na nule, pa je kazala, jes, jesam, zadovoljna sam, pa je poslanik sa dozvolio to znači nešto može biti malo vrijedno, znači svakako može biti mehrod, svakako to se vraća na osobu. Također spominje se i nešto manje od toga, znači da bi poslanik osnovni, znači e, smatrao dovoljnim kao mehr, jer jedne prilike, kao što spominje u hadisu od Sahla ibn Sada, došla jedna žena pred Rasulom sa osnovni kaže, Allahu poslaniće, ja sam sve poklonila tebi, kaže, Taj rastu se pogledao je, međutim, kao da mu se nije svidjela, pa je ustao jedan od ljudi rekao, Allahu poslaniće, mene oženi sa njom, ako ti doista nemaš potrebe za njom. Pa je rekao sam, hele imdeke min še'in tu sad dekuha, ja. Imaš li ništa kod sebe što bi joj dao, znači kao sada, kao mehr, da joj daš? Pa je rekao, kod mene nema ništa osim ovaj moj izar, znači donji dio odjeće. Pa je rekao sam, sam, sam, sam, ako dadneš svoj izar, kaže, ostaćeš, a nećeš na sebi imati odjeće. Pa kaže, idi potraži nešto. Pa je otišao čovjek i tražio i ništa nije našao. Pa mu je rekao na kraju, resu se, idi traži. Pa makar kaže, pa je tražio, pa i to nije mogao naći. Znači nešto što malo vrijedi, pa da upitao resu se, hel ma'ake min al Kur'ani, šeitim, ima li ko te višta od Kur'ana? Pamtiš višta od Kur'ana, pa je rekao svakako, pa je nabrao, znači, ta i ta sura, ta i ta sura, pa je nabrojao neke određe kur'anske sure, pa je rekao resu se, kad zauvečtu keha bima ma'ke minu Kur'an. Oženit ćete njome zbog onoga što se kopere nalazi u Kur'an. Neki kažu, svakako mislilo se znači da, ili tumačenje ovog hadisa jeste da znači da je podučen tim surama kur'anski koje on poznao iz Kur'ana. Nije znači poželjno ili pokuđeno i ružno znači da se pretjeruje sa tim mehrom jer bi time znači došlo do svakako umanjevanja, um, umanjenja broja skopljenih rakova i time svakako znači otežavalo znači objema stranama dvijema stanovi. Jer često se u to, znači, u uh, određivanju određene cijene mehra, znači, upuće onda i porodice, kao što je neki, znači, poznan z, a, arapske zemlje, znači, pa uh, svi hoće da imaju korist nekako od te, znači, pa i otac, znači, koji udaje svoj čijev, hoće da ima nešto korist neko od tog mehra, i brat, i ne znam, ja, i dajđa, i e, majka, i sestre, pa svi, da, znači, pa ti mehrovi, znači, rastu veliki, i to svakako otežava ljudima, znači, sklapanje braka, Pa mnogi znači e, dugo vremena provode recimo bez bez da se mogu oženiti ili skupljaju dugo vremena e, znači novac taj ili zapadaju u dugove što svakako nije znači cilj i namjere slava nego da se znači o, znači muškarcima ženama znači sklapanje ovoga braka. Zbog toga je što sam rekao kada je upitan vezan, vezano za znači žene koje imaju koje znači najmanji mehru traže pa je rekao ejseru hunne muhuren ekferu hunne bereke žene koje najlakše znači su po pitanju toga znači nehra znači ne cite, privlače niti znači zavaljuju velike nekakve mehrove svakako njihov brak je sa najviše bereketa ova prda svakako ne ukazuje na to da se znači ova predaja, ovaj hadis ne ukazuje na to da znači da ne treba da ima neku vrijednost, nego svakako da da ne bi trebalo da se pretjeruje, znači pa ne treba znači da bude on prevelik, međutim to je svakako pravo znači supruge, pravo supruge i treba da se on da i isplati i ne treba znači da ga iko pronevjerava, s tim da ona ima pravo da ga pokloni. To bi treba da budu, kažu smo slučajaci, e, da bude znači on ne mora biti imetak, može čak biti, kaže, nekakva, znači, korist, na primjer, dunjalučka, na te putovanje, nekako, i može biti, kaže, ili čak e, vjerska, znači, kao, na primjer, odlazak na hađ, ili nešto, znači, kao što već spomenu u hadisu, znači, koji, gdje se, znači, spomni učenje Korana, pa da je povuči nečemu od Korana, i to može biti, znači, e, mehar. Ili, recimo, neču, nekoj drugoj vještini, ili nečemu što je, znači, korisno, da li, bilo, da li se radilo, znači, o dunjaluku ili ahiretskim stvarima. Ovo je svakako znači pravo žena i ne bi trebalo znači to da se izbjegava. Ako se desi da neka od žena nije prilikom njenog sklapanja braka spomenut meh, onda njoj pripada meh, kaže iznad slučajaci, njeno slični žena od njenog statuta, znači njenog društvenog položaja, njenih rodica, prijateljice i tako dalje, isti takav meh. Dok, znači, ako se ne bi spomenuo, znači, prilikom sklapanja braka, ne bi, znači, to utisnalo na ispravnost braka, prema mišljenju, znači, islamskih učenjaka, ali njoj svakako pripada taj neko bi se trebao isplatiti, jer čak, znači, kod nas prava, znači kad se desi smrt muža, jedno od znači prava e, koje bi trebalo znači isplatiti iz njegove zaostavštine, prije što se podijeli metak njegovim nasljednicima, jeste svakako znači i dug koji je ostao recimo dužan svoje supruzi ako nije isplatio mehar. Znači to treba isplatiti joj pa onda tek znači isplatiti ili podijeliti njegovu imovinu koja je preostala. Drugo pravo supruge kod znači njenoga muža, a što nije pravo muža kod nje, znači jeste nefeta ili izdržavanje. Ovdje svakako se misli da ju znači muž obezbijedi sve ono što ona što je njoj potrebno od hrane, od stana, od recimo određenih usluga kao na primjer danas kod nas voda, struja, ne znam, e, komunalije i ostalo. Lijekovi ako se ako ne daj može bolesna znači koji koji njoj trebaju. I ovo svakako biva znači obaveza po Kur'anu, sunnetu i džmao islamskih učenjaka konsenzusu islamskih učenjaka. Jer kaže uzmiš stvorite, znači sura Talak u šestom ajetu, Eskinu hunna min hajfu sekentu min vuđdikum. I nastanite njih, znači obezvijete stanove znači, svojim suprugama, onak kako i vi stanujete ili tamo gdje vi stanujete, ono i koliko su stani. Znači, misli, vraća se, znači, opet stvar na, na mogućnost muža, Vala tu daru hunne li tu dajihu alehin i nemojte učiniti štetu, ne bili ste im, znači, učinili nepodnošljiv njihov život, من كن اولات حمل فانفق عليهن حتى يدان حملهن ako su vaše supruge još znači noseće onda na njih izdvajite još više znači sve dok znači one ne budu znači ne budu e, na svijet nego znači svoju djecu znači e, ovaj kuranski ajet, znači sure o Falak, pa govori znači o ženama pušćencama, ali znači žene koje znači nisu puštene pušte, znači nisu puštene znači ni prvim onim talakom znači e, rđi im u kom se može znači vratiti supruga e, svakako još prije znači zaslužuje da se znači da se da se obezbedi stan jer ako je Allah uzvišen ovdje spomenu znači žene koje su pušćenice znači e, koje još su u iddetu periodu iddeta znači u periodu znači iddeta pričaka e, imaju pravo na stan i na ishanu također bilježi ima muslim da je Resul na oprosnom hađu kazao fattaku Allahe fin nisa, bojite se Allahu u pogledu žena. Fa innakum ahaftumu hunne bi kelimati Allah, jer ste vi doista njih uzeli, znači, sa Allahom riječu, vastahleltum furuđe hunne bi kelimati Allah. I znači, učinili, ili sa riječu i e, vaše, znači, življenje sa njima, bračnim životom i uživanje međusobno sa njima, svakako bilo je sa Allahom riječu. I vi imate kod njih, kaže, pravo da niko, znači, u vašu postavu ne leže ili ne dolazi, znači, u vašoj kući, osim od onih koje vi ne volite. A ako bi to one uradile, kaže, onda ih možete udariti, znači, udarcem gajre mubre. Znači, udarcem koji, znači, ne ostavlja nekakvog traga, ne lomi, znači, kost, ne daj Bože, ili, znači, ne ostavlja modrice i posljedice. Kum risku hun. A one kod vas imaju pravo, znači, da ih vi, znači, skrbite skrbite wa kisvetu hunne bil maruf i oblačite onako kako po adetu je znači običaj, običaj. Spomni se u sličnom kontekstu znači hadis koji govori o ovom znači obavezi muže da znači brine se o svojoj supruzi kada je pitao bezuzivan stana hrane, odjeće i ostaloga znači što je potrebno za život normalan. Kako vidiš što imam Buhari i Muslim odajiše da je Hind bint Utbe supruga znači Ebu Sufjanova došla i rekla Allahu poslaniće doista Ebu Sufjan je čovjek škrt i ne daje meni i mome djetetu, kaže, osim ako samo ja ne uzmem. Znači, ne daje mi ništa, kao što je, a ja sama uzmem da to on ne zna. Pa je rekao, rasu sam svemu, hudi ma je fiki, u vele viki bin maru, uz, uzmi od njega, znači, ono što ti je dovoljno, tebi i tvome djetetu, ali po marufu, znači, nemoj pretirivati ono koliko je poznato po adetu i običaju, da, znači, treba vam za, znači, taj vaš svakodnevni život. Što se tiče znači konsenzusa islamskih učenjaka, učenjaka Ibn Kudame u svoj poznatom dijelu Mugni kaže i tefari fata fatu za uđat ala ezvađi hin. Islamski učenjaci kaže saglasno kod toga da je obaveza znači nefefat, znači e, skrb muževi znači obezbeđuju svojim suprugama znači da svakako znači ovo se odnosi na hranu, stan, znači odjeću i sve ono ostalo što je potrebno znači za normalan život. I ovo je njihovo pravo, jer prema islamskim, znači islamskom učenju svakako žene nisu obavezne da rade znači izvan kuće, niti da se brinu one same znači za obezbeđenje stana, sta, stana, hrane, odjeće i ostaloga, znači što je potrebno za kuću, nego je to obavezno muškarca. To je obavezno muškarca. Prava žene kod njenog muža jeste da pravo da, da se prema njoj lijepo opodi da se prema njoj lijepo opodi, znači da se obraća lijepim riječima, ljubaznošću, da, da joj ne zlostavlja, da joj ružne riječi ne govori i da prema njoj znači, iskazuje znači, poštovanje, samilost, uvažavanje i druge lijepe znači, osobine kod sebe ima. Kažu uzvišni stvoritelj u Surijan Nisa u 19. majetu Vaširu hunne bil ma'ruf, i sa njima lijepo živite ili prema njima se lijepo obhodite pa in kerihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran katira pa čak ako ih ne volite znači ili ih prezirete i ako vam nisu drage moguće da vi nešto ne volite i nešto vam nije drago a da Allah u tome dadne mnogo dobro, dobro. svakako ovaj lijep odnos prema suprugama prema suprugu ukazuje znači na visoku moralnost i snažan iman i odgojenost znači kod osobe koja znači tako se ponaša. Zato je Rasul sam rekao ekmelu mu'minine imanen ahsenuhum kuluka. Najpotpuniji vjernici sa svojim imanom su oni koji se najljepše ponašaju kojim insanihim. A najzabraniji među vama, najbolji među vama su oni koji se najbolji odnose prema svoj suprima. Što je da se prema ženama znači lijepo postupa. Pa je rekao istausudin nisa Znači oporučujem da se lijepo opide ta žena. Ta innel mar... Hulikat min bal. Doista žena je... Va inne aba džema fi bali alahu. A naj... Krivlja stvar kod, znači, rebra jeste onaj njegov završetak ili njegov vrh. Fa in zahebte tu timuhu te srtahu. Pa ako kreneš, pokušaš da ispraviš vrh tog rebra, slomit ga. Fa in terektahu lem jezel e'arađ. Ako ga ostaviš, i dalje će biti kriv, fastausu bin nisa pa lijepo se opotite prema ženama prvo predaje mi tefeku na lijepo. Svakako ovdje se ukazuje ovim predajama znači da je priroda žene takva kakva je i da znači ona se ne može promijeniti kao što znači žene znači imaju nešto u svojoj prirodi znači od stvari koje su znači ne nepromjenjive isto tako i muškarci imaju određene znači svakako stvari koje su u osobnosti koje se ne mogu promijeniti znači nego treba ih prihvatiti takvim kakvi jesu I pored toga znači što kod obi oba znači spola postoji nesavršenstvo i postoji znači određene znači e, osobnosti koje na kojima treba savurati, znači mora se znači strpiti s tim, strpiti i znači uvažavati to, pa makar znači i ne voljeli jedno drugo, znači ipak ostaje znači to pravo lijepog odnosa, lijepog odnosa e, nevrijeđanja, uvažavanja, e, rahmeta. Zbog toga rekao Rasul sam da znači eventualno ako se ide znači E, nekako znači e, neimanje možda e, međusobno znači naklonosti ili ljubavi ili, ili e, bude se prezira neka od osobina znači ne treba da zbog toga dolazi do razloga braka nego ostaje dan, i dalje znači lijep odnos međusobno među njima pa kaže Jesu sam sam la jafruk mu'minu mu'mine in kerihe minha hulukan radija minha ahare neka ne ostavlja vjernik vjernicu ili se ne od nje ne rastavlja znači u braku ako nešto od njenog ponašanja mu se ne sviđa, neka bude zadovoljen sa nečim drugim, neka nađe ono što mu se sviđa, jer niko, znači, ni od supruga, ni od supruga, e, e, muškaraca, ni žena, svakako nije savršen, svi imamo nedostatke, a imamo vjerovatno i neke poneku lijepu osobinu, pa treba tragati za onim lijepim osobinama i sa njima, znači, biti barem sa njima zadovoljni, a ono što je, znači, možda nedostatak ili loše, nastoja to, znači, barem, barem, znači, prikriti ili e, pokušati izmijeniti, promijeniti, ali na tome saburati. U ovom kopisu navodi se i događaj koji se desio u kući Rasula sa osnovim. Jedne prilike Rasul sam se sporio, znači, ili sporečkao se u govoru iz, on, sa svojom suprinom Ajšom, pa je u njegovu kuću ušao Ebu Bekr, pa je primijetio, znači, kako se njih dvoje spore, pa su tvrdim presudi da bude znači svjedok iz njih pa mu je rekao reci ti o Aisha ili ćeš da ja govorim pa ona kazala kaže prvo ti kaži ali nemoj kaže kazivati osim istinu znači mi se dvoje sporečkali znači govor priliječuju se riječima što se može desiti svakome pa je ušao Ebu Bakr pa se znači da on bude među njima kao nekakav sudija i da bude sjedok Pa je rekao je Resul Sam, hoćeš ti prva pričati ili ću ja prvi? A ona mu je kazala, ti prvi pričaj Allahu posljednici, ali nemoj govoriti ništa osim istine. Znači moraš kada pravo istinu. Pa je ošamario Ebu Bekr. Tako je udario jako da su je kaže e, iz usta potekla krv. Pa je rekao još Ebu Bekr. Kaže, o prijateljice same sebe. A zar poslanik sa govori išta drugo osim istine? Pa se ona sakrila iza Rasula sam, znači iza njegovih leđa i kaže sjela iza njegovih leđa. Pa je rekao Rasul sam. Mi tvoj sebu Bekra nismo zvali radi ovo, da znači da nju udariš i nismo od tebe željeli ovo. Nismo od tebe željeli ovo. Znači, sam poslanik se samo znači nastoje zaštiti nju i nije znači zamjer zbog to što je tako kazala, svakako nije mislila znači da Rasul sam ne govori istinu, nego u tom njimom sporu međusobno bojala se možda da ne razumije se možda nešto drugo. Također spomni se u dva sahiha da jedna prilika Ajša kazala se u sasvan, doista ja znam kad si ti ljut ili da je njoj rekao resul sam, doista o Ajša ja znam kad si ti ljuta i kad a kad si isto tako ti zadovoljan sa mnom. Poznaju znači tvoju e, momente tvoje srđbe, a i tvoje znači radosti. Pa vidimo da znači, samo govor, znači govora resul sam da se svakako od osoba koje znači žive u braku može to da se, znači, nerazumijevanje trenutno, nekakva e, spor koji je normalna stvar, znači da nekad, znači, neko od njih bude ljut, nervozan, a nekad zadovoljan. Pa je upitala ga, a kako to znaš Allah poslanič, pa rekao, ti kažeš, lava ilahe Muhammedin, ne, ili nikako, tako mi gospodara Muhammedovog. Wa idha gadibti kulti, a kad si ljuta, kažeš, lava ilahe Ibrahim, metakom gospodara, gospodara ili Boga Ibrahimovu. Znači, taj rasul sam primijetio, primijetio kako ona, znači, čak i ovim izrazima, ako nije raspoložena, znači, ili ako je ljudi tar, znači, kako bi govorila, pa mijenjala bi, znači, iskaz svoj, pa je rekla, doista istinu su rekao, ja samo, znači, kad sam ljutar, znači, izbjegavam tvoje ime, znači, neću njega spomenuti, nego spomenu ime Ibrahima, alaihi salama svakako ovaj nekada znači nekakva znači e, pogreška može doći od strane supruge, znači al to ne dozvoljava njemu opet znači da se on prema njoj grub odnosi, nego da bude strpljiv prema njoj kao što je bio Rasul znači strpljiv prema svojim svojim, svojim suprugama. Vidiš se također da Rasul znači jedne prilike kaže Rasul se znači natjecao se jednom eh, od eh, njegovih bojnih pogleda kaže putovoj sa Ajšom, pa se sanio, znači, natjecao, pa kada je ona, znači, tada pretekla, pretekla, jer znači, tada malo bilo lakša, znači, i manje kilaž imala nego on. A onda, mm, na drugom od putovanja, ponovo se, znači, se pa on ju pretekao, pa je rekao je, da su znači, hadi bitilke, e, ovo je za ono, znači, jedan, jedan što kod nas kaže narod. Također, na ovaj lijep odnos na susan prema njegovim suprugama ukazuje svakako i to da jedne prilike, kako je pričala Aisha, kad je čula jedne prilike glasove ljudi znači u džami, a to su bili Habešije, znači, e, ili Etiopijani, kako se igraju u džami i to je bio dan na šure. Pa je rekao, Rasul se mu pitao, kaže, eto hibini entara lajidehum, entari lajidehum, i bili voljela da vidiš kao njihovu igru, pa je rekao, svakako, bi Allahu pesan, dođu, kaže pa je ona čak stavila znači svoj svoj e, svoju bradu na poslaniku sa svem ruku a oni su znači igrali se dok je ona to gledala znači pa sve dozvolio joj da gleda pa je upitao je dovoljno da se dovoljno vidjela pa kaže i pita nekoliko puta znači ona još se dalje je zela gledati kaže pa na kraju znači e, njima je dao znak poslanik sa znači da odu svakako ovo sve ukazuje na taj lijep odnos znači prema suprugama, prema suprugama od strane da su koji nikada znači nije ženu udario, mada znači e, znači bilo je dosta i kod njega nekad znači problema i bilo je slučajeva znači e, kad se posle njega ljutio, međutim znači nikada nije od njega nisu doživjeli ružnu riječ niti e, ono što danas često čujemo znači da ružne riječi govore se među supružnicima, da se supruge zostavljaju, tuku, maltretiraju, da im se skraćuje osnovna njihova ljudska prava, da im se čini šteta, nazivaju se svakakvim imenima i pogrdni, što svakako je daleko, znači od onoga što Rasul Zan kaže, hijarukum, hijarukum linisaihim, najbolji, najdobraniji od među vama su oni koji su najbolji tamo svojim suprugama. Sljedeće pravo, suprugi kod njegov, suprugi kod njegov muža, jeste uh, da kaže on bude svakako umjerno to ljubomorni prema njoj. Znači da ne, ne, ne pretjeruje u tome svakako ljubomora ona ima svoje znači mjesto u islamu i traži se traži se svakako od muslimana da bude ljubomora prema svoj vjeri i prema svojoj porodci da je čuva znači ljubomora međutim svakako da ne pretjeri u tome a kad kažem pretjeri da ne bude znači previše suničar znači da svakako ne bude previše suničar pa da ga to odvede znači u nekakve znači da skučava ono što je dozvoljeno ili da zabranje ono što Allah uzviše učinio, znači prostranim, širokim. U tom kontekstu spominje se da je Resul Sosan jedne prilike vraćao se s putovanja, pa je rekao ljudima koji sami bili, kaže, nemojte svojim ženama suprotno pucati noću. Kaže, pa su ga dvojica od tih ljudi koji su, znači, nisu poslušali, znači, jer da sam znači htio, znači, da ne dolaze svojim suprotno noću, noću kući svojoj, nego da sačka i dan, Dvojica od tih ljudi koji ga nisu poslali do svojim kućama kaže pa su vidjeli u svojim kućama ono što im se nije, nije svidjelo. Ljudi vidje živa Mahmed. Također rekao Rasul Sam, in nam je na gajrati, gajratun yubgiduha Allahu azza wa jel. Doista od ljubomara ima ljubomara koji ne voli Allah uzvišnji plementi. Wa hiya gajratu rađuja ala ehlihi min gajri ridatin. A to je da čovjek bude ljubomara, znači tretima prema svoj poroci, svoj suprzi i bez znači nekakve osnovane sumnje znači da ima prema njoj loše mišljenje da ga ona ne zna, ne da je Bože varha e, ili nešto tako, znači da bez znači nekakvog osnovnog dokaza. Zbog toga znači rekao Ib, Ali ibn Abi Talib la tuksil gairata ala ehlike. Nemoj kaže pretjerivati sa mnogom sumnjom prema svojoj e, mnogom znači ljubavno prema svojoj porodici pa da bude time ona bačena u zlo kaže zbog tebe Mada znači ovaj ljubomor od svakog ima svoje mjesto jer se kaže u hadisu Rasulullah da doista je Allah uzvišen znači je ljubomoran. Inna Allahi ta'ala je ugar. Wal mu'minu ugar. Wa gajratu Allahi ta'ala an je'ti ređulu al mu'min ma harran Allahu alaih. Doista Allah uzvišen i klemenci znači ljubomoran je, a i vjernik je ljubomoran. A Allahova ljubomora jeste da kaže naspam toga da čovjek musliman kaže učini ono što je Allah uzvišen zabranio. spominje se od Hasan Basija da je rekao, znači, po pitanju ovog, znači, da idete koji treba da budete kod kaže, zar pustite vaše supruge da se, kaže, buraju i tiskaju sa muškarcima po pijacama, kaže, Allah uzvičen da ružnim učini onoga koje, znači, ko nema, ko se vidi gomore momore. Zatim je rekao Rasulam, inni lejevur, i ja doista sam ljubomoran, i nema, kaže, čovjeka koji nije ljubomoran, osim onoga čije srce prevrnuto ili okrenuto svakako ova ljubomora znači mora imati znači biti znači u granicama koje neće sprečavati znači ili zabranjivati ono što je znači Allah uđeš dozvolio ili pretjerano znači sumnju imati prema suprotno što svakako može biti znači e, dovesti do nepodošljivog života ili e, određenih problema. Ima znači ljudi koji kad se vrate svoje kući a, optužuju što supruge, gdje se sakrilo, kaže ljubavnika, potresaju kuću čitavu, ne znam, rove po A, I time, znači, stalno se ponavlja uvijek jedna ta ista scena, znači njih natjeraju im plać, e, e, a, a one čedne, poštene. Međutim, ta njihova prevelika nekako ljubomora, znači svakako zagočava i život svakako, e, špioniraju bez osnovne sumnje, znači bez nekakve osnovne sumnje, nego to im je jednostavno u njihovoj krvi, znači što čini život, znači braće život njihovo nepodnošljivo. Također od prava suprugi kod njihov muža jeste da je on, kaže, podući stvarima njene vjere da se potrebi oko toga, znači da njegova supruga svakako poznaje, znači osnovne stvari jer je, jer to je veoma važno s te strane što će ona najviše vremena provoditi sa njegovom djecom a majka treba da bude prvi uzor i da prenese znači osnovna znanja znači islama na, na, na djecu prije nego znači suprug koji uglavnom znači boravi izvan kuće više vremena nego ona kaže imam Gazali ويعلم زوجته salati الصلاة وما يقضي minha فإنه أمر لا يقيم النار فإنه أمر أن يقيها النار kaže od obaveza supruga jeste da poduči svoju suprugu kaže stvarima ahkama, propisima kaže namaza i ono što znači iz njega proizilazi jer doista to je stvar koja će nju spo, sa, sačuvati džahenske vatre jer rekao je Rasul Allah uzvišeni kaže tu vam pusa kuma veliku nara sačuvajte sebe i svoje supruge od džahenske vatre znači pa svakako obaveza znači supruga da od nje traži da klanja namaz od supruge da je poduči propisama namaza ono što kvari namaz kako će se abdestiti znači ako to ne zna i drugim osnovnim propisama vjere islama znači kako se očisti kako biti čist e, također obaveza nije niti znači prema, prema njegovoj, njegovoj rodbini pretkim se može otkriti pretkim ne može otkriti e, također e, kako će odgojiti svoju djecu propisima znači čistoće higijene zatim e, propisima uh, vezanim za djecu, podučavanje djece i tako dalje, znači svim ostalim propisima islama, to je znači njegova obaveza, jer znači kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yati kaže su svi ste vi pasti ste odgovorni za svoje stado a svakako a, ovo je obaveza muža prema njegovoj supruzi i njeno pravo da je on znači pobrine se pobrine se znači za njeno znači vjersko vaspitanje da na primjer on nabavi određene putem drugih znači se sredstava znači da li e, nekakvi multimedijalni programa, znači da je poduči stvarima njene vjere kako bi svakako bila u stanju znači, da to izvršava. Također, obaveza je supruga, pa njih supruga da budu pravedni. Ovo svakako se odnosi znači, u, na slučaj znači, više ženstva, Znači, da, svakako ova pravednost se ogleda u tome da znači, među njima znači, pravedno rasporedi svoje vrijeme, isto tako da svako od njih posvjeti određeno vrijeme znači, jednako, također da im jednaka davaju, znači materijalno daje, znači da im obezbedi, obezbedi svima, znači podjednako, znači pravo kada pitanje stan, odjeća, hrana, novac i ono ostalo što znači obezbeđuje. Kaže, da smo se znači, man kane lehu imraja ta'ani kamale ila ihdahima dune lukra. Ko bude imao dvije supruge, pa bude naginjao jednoj od njih mimo druge, a u drugoj predaj stoji, kaže, volem ja, bil bejnahuma, a ili, kaže, ne bude prema njima pravedan, جاء يوم القيامة وأحد الشقائه مائل Doće na sudnjem danu, a jedan njegov obraz, znači jedna njegova strana će naginjati, isto tako naginjati, znači neće biti ravnopravni, a i ovaj hadis bileže sakupljači sunena. Znači ovdje se traže, znači, pravednost kod davanja i kod boravaka, znači, kod, kad je pitanje, znači, noćenje boravaka. Međutim, ono što je nemoguće, znači, da čovjek, znači, pod, pod, pod, potpuno podijeli svoje srce, znači da bude u tim nekakvim znači, e, stvarima osjećajnosti, tak to je možda poteško, zato i Allah uzviše kaže u kojem spomajetu, kolem ta ste ta'dilu vejneni sa i vela harastum, a vi niste u stanju da budete pravedni potpuno, znači da podijelite svoje srca, znači u e, naklonosti srca, znači u dubavi, i e, na nakonosti nekakve, znači da više, znači bude naklon jedno od njih, znači to je teško, makar se strudili to niste u stanju da uradite, međutim, traži se znači da tom davanju, znači boravku, znači bude, bude se pravedno. Zato je Resul se često govorio, kaže, gospodar moj, ovo je moje, moj džup, znači ono što sam ja od sebe dao. U onome što sam u stanju da uradim. A ja nemam stanja, nemam moći u onome, kaže, što ne posjedujem, i ono što ti posjediš. Znači nisam u stanju znači, da svoje srce znači, podijelim. Mada je znači supruga poslanika sa svem među najdraži supruga bila Ajša, znači e, i puno je volio znači nju i njenog oca, međutim svakako opet da se znači i pored te ljubavi znači nije nju je davao prednost drugim suprugama, nego znači među njima pravedno podijelio njihove noći. pa je znači svaka sam provodio znači podjednako znači kod svake od svojih supruga znači podijelio bi njene noći tek pred kraj njegovog života znači kad se rasu zove razbolio znači kako ne bi stalno pres, znači selio se iz kuće u kuću oni se dozvore znači da on boravi u kući A i Še znači e, pa je prenešen u, ili prenešen u njegovu kuću i tamo znači i bolovo do svoga preseljenja i gdje znači na kraju ukopan sallallahu alaihi sallam isto tako dobi prava jeste da čovjek svakako a, zadovolji znači osim materijalni znači svakako znači i a, mogu bi reći znači a, ove potrebe znači koje su a, duboko znači ubrizgane znači u dušu muškarca i žene znači potrebe koje Allah uzdiš odredio u njima znači potrebe za suprotnim spolom pa znači da muž izvrši svoje bračne obaveze prema svojoj supruzi kaže Ibn Hazm i obaveza je propisana muškarcima, znači da žive bračnim životom, da se tako izražava znači sa svojim suprugama, koji su njih, znači supruge za njima udate, kaže, a to je, najmanje, kaže Ibn Hazm, da ju priđe, znači, makri jedan put, kaže, u periodu njene čistoće, znači u mjesec dana. Tako je, kaže, to u stanju da A ako to, kaže, ne bi bio stanju, ne bi to uradio, kaže, onda bi bio nepokoran Allahu Đelanu. A onda je Ibn Hazm spomenuo, znači, kur'anski ajet, gdje Allah uzvišnje kaže, pa ima ta فَهَرْنَ فَأْتُهُنَّ مِنْ حَيْفَ أَمَرَكُمُ اللَّهِ A kad one postanu čine, čiste, kaže, onda im, znači na predstavnika njihov mjesečnog ciklusa, i kad se okupaju, znači onda im, kaže, prilaste onako kako je Allah uđešen naredio, kako stoju se ajetu sure Al-Bakara. A pa kaže Ibn Hazm, znači da je to obaveza i dužnost muslimana, da je to farz, znači makar jedan put u mjesec dana. Međutim, džumhur učenjaka, skupina učenjaka smatra uh, da je ovo također, znači, svakako kao i stav Ibn Hazmu, znači da je to obaveza, međutim, os, u osim slučaja ako čovjek ima znači, neku pravnu razlog ili uzor. Ja. Ima Mahmed smatra e, da je ovo znači, obavezno se određen sa četiri mjeseca. Znači da najmanje u četiri mjeseca, znači da je to naj, nekakav znači, najkasnija granica, je najvelja kad, znači, do koje znači, treba muškarac znači, da, da živi bračni život u svojoj supruge, znači makar u čet, jedna, jedan put u četiri, četiri mjeseca jer je kaže ovako znači određeno prema nekim predajama kako se spominje znači e, da je Omer pitao znači jedan put svoju suprugu Hamsu kaže koliko znači čovjek e, može, supruga može znači izdržati bez njenog muža pa je rekla šest mjeseci spominje se imama Ahmeda da je rekao znači da ako se ne, ne vrati za tih nekih znači šest mjeseci znači muž njen da pa se treba njemu napisati pismo, znači, pa ako ne vrati se svi, znači, jer, kako stoji, znači, u predajama, znači, e, dvojaki koji su predstavljene do omera, a njih e, ima vakne smatra, znači, dokazom u ovoj naseli. Po jednoj spomni, znači, šest mjeseci, u drugoj četiri mjeseca, pa vjerovatno mjesec, znači, mjesec za pokret vojnika i mjesec za odlazak vojnika, jer je nakon toga Omer bio odredio, znači, da vojnici na frontu ne bi trebalo ostati više, znači, od, znači, šest mjeseci daleko od svojih supruga, jer se pojavo znači da da se slučaj znači da je jedna žena dok to noću obrađe u Medinu znači u stihama znači žalila za svojim suprugom koji je daleko od nje a ona je mlada bila pa je govorila znači da nije lau lau e, vallahi lau la hašjete Allahi hašjete Allahu vahdehu le kurrike min hada sarih dževani buhu doista Allaha mi da nije znači straha od Allaha jedinog ovaj bi se tresao krevet znači njegovi krajevi znači tresili bi se znači jer e, svakako ženi je to nedostavljeno njen suprug, pa je Omer nakon toga pitao svoj čvjerku Hafsu koliko žena može se boriti bez svoga muža. Također navodi se, vezano za ovu pravo, da je ono jedno od znači, također najvažnijih prava, da je jedne prilike je došla jedna supruga, jedna žena, znači Omeru i pozvao se svoga muža, hvaleći prvo njegovu ibadet. Kaže, moj muž klanja noću, dani posti kaže a ja kaže ne mogu se žaliti na njega znači ne želim da se korim i želim na njega kaže dok on to radi sve iz koriste lahšanu pa je rekao Omer divan li je čovjek tvoj čovjek pa je žena znači svakako ponovila to nekoliko puta znači moj muž noću klanja a dani posti a ja se ne želim na njega znači žaliti pa je Omer ponovo rekao dobar je tvoj čovjek dobar je tvoj čovjek Kaže, međutim, jedan od prisutnih koji se zvao Kabe, Lesedi, u društvu Omera, ovo rekao je, o zapovići provjerci. Pa zar ti ne primjećeš da se ova žena želi na svoga muža? Ona se želi na njega da on njoj nikako ne prilazi, ne dolazi znači do ne postaje. Pa je rekao Omer. Rekao onda ovom znači Kabu, o Kabe. A kako se razumiju, kaže njen govor ove žene da se ona želi, kaže onda de presudi između nje i njenog muža. Pa je, kaže, Kabu ovaj povikao, dovete njenog muža. Pa je doveden taj čovjek. Pa je onda rekao tom čovjeku ovaj kap, kaže, doista tvoja supruga se na tebe žali. Pa je rekao, da li se ona žali što je, kaže, ne hranim ili ne, ne pojim dovoljno. Pa je rekao, nije zbog toga. A pa onda je ova sama supruga njegova rekla, znači, u stihom kazala, u stihom kazala, znači, ukazala na taj problem koji, znači, osjeća od svoga muža, ili, znači, zapostavljanje, kada je pitan, znači, to njeno pravo, znači, da ju dođe, znači, u postelju, pa je nakon toga presudio kad tebi ovo čovječe znači dozvolio da žena se oženi znači sa dvije, sa po tri, sa četiri znači pa ovo dužni da provodi sa njom, a makar jed, e, ostale noći u jednoj helpi, znači tri noći, znači da provodi sa u ibadetu, znači svom uzmišnom stvoritelju, ili znači danjem da posti. Ovako se spominje, znači, vezano za, znači, za ovo pravo supruge, kad je, kad je u pitanju, znači, njen bračni život sa njim. Kaže, imam gazali također, obaveza je, kaže, supruga da priđe svoje supruzi, kaže, u svake četiri noći, jedan put, I to je, kaže, najpravednije. Jer, kaže, ako broj supruga kod njega bilo udati, znači udati za njega četiri, onda bi, kaže, dobro bilo, znači, da to i odgodi, znači, da bude e, e, razmak između tih dolazaka, znači, svakako malo dalji. I ovo se opet vraća, znači, opet se vraća, znači, na adet i običaj, E, međutim, ono što je spomeno Ibn Hazm, znači da, to, da je to obaveza barom jednom u kufru, znači on uzima zato kuranski ajet, ali ove drugi događaj, znači i ono što je preneseno, znači od Selefa, svakako ograničava to da je znači ta neka granica znači najkasnija znači 6 mjeseci 6 mjeseci znači da nakon toga supruga bi svakako imala pravo da traži razvod braka Allah uzviše najbolje zna ovo su bili znači ona otprilike znači neka prava supruge u braku Ja molim ljudi sporta, znači da nas uči od onih koji izvršavaju svoje obaveze, da molim ga uzvišeno da nam da u našoj supove, naše djeci, znači zadovoljstvo naše učiju, i iman da nas uči, znači predvodnicima dobrim, e, da nam oposti naše grijehe, da naša najbolja djela učini, znači ona naša zadnja djela. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما O gospodar našu, daj nam u našoj, našim suprotnim, našoj djeci, da gospodar naši oči Bogu bojazni gledaju, o sallahu nabiju Muhammed wa alihi wa sahbihi wa sallam, da se svima Barakallahu